Bonega publica transporto en Vieno. La publica urba transporto en Vieno estas modela. La trafic entrepreno linioi de Vieno zorgas che eblas tenadi tiun altan nivelon. Por ecconi Vienon de siai plei belai aspectoi, oni povas mendi veturon per fiacro. Mal rapide oni veturas en gi tra la urbo cae oni pagas laula tacto de la cevalai hufoi. Quardec minutoi, tio sumigas al octec euroi. Set oni povas ancau aceti bileton por la tram linio do, cae povas giui dum la same mal rapida veturo la belagioin de la cef urbo de Austrio. Tiu linio do, nome preterpassas ecte la cefa stazi domo, la castelon belvedere, cae la carlan platzon, giveturas tra la ringstrato preter la opereio, la cortega burgo, la urbo domo, cae la burg teatro. Apenau eblas vidi cion tion pli bone, ol per la BIM, ciel la vienanoi caresse nomas sian tramon. La veturo per la linio do estas ja la plei bela vetur voio en la publica transporta sistemo de Vieno. Sed en la reta plano, gi estas compreneble nur unu el multai linioi. En tute dudec nau tram linioi traveturas la urbon cae servas mil sestec sep halteioin. Quin metro linioi transportas la passageroin al cent quar stazioi cae la autobuso alveturas lau cent sep linioi quar mil ducent dudec unu halteioin. Sume, tiui transportiloi, veturas ciu tage proximume quin foie circa ulateron, do ducent dec mil kilometroin. Cae plei mirigas, che prescau ciam tio funccias tute glate oni attentas che la transportilo ai funziu lautacto. Dum premhoroi, trainoi veturas lautacto de tri minutoi, alicase lau quin minuta tacto. Pro la fidinda funziado de pli ol naudec nau procentoi, la vienanoi chattegas dian en urban trafic sistemon. La publicae transportiloi vere faciligas alla enlogiantoi mastrumi sian vivon en la urbo cae alla gastoi de la urbo conquerigin. Average du como ses milionoi da passageroi appresas tion ciu tage. La publicae transportiloi nun occupas la unuan rangon en la urba trafic statistico. Tridec nau procentoi de la voioi estas veturatai per autobuso au traino. Per automobilo tio plu estas ancora un urdu dec sep procentoi danke al bone construitai biciclai voioi, pli ol 7% procentoin occupas la bicicla trafico, cae la in voioin la homoi piediras, nome dudec sep procentoi. La tutiara bileto por la tuta reto costas nur 365 euroin, do 1 euron por tago. Gin usas intertempe jam mil de la entute circa du milionoi da vienanoi. La trafic entrepreno tial investas granda in sumo in por novae e linioi. La urba trafico en vieno estas parto de la vivo qualito en la urbo. Automobilon tie besonas nur tiu, kiu volas forlasi la urbon, exemple por migri, sed ec tio jam estas farebla per publicae transportiloi nome la do linio, quiu servas por montri la belagioin in de la urbo, la olonge de la ring strato, veturas gis Nustov. Quiu el iras tie, tiu povas tui eniri la Beethoven voion. Tiu conducas piede tra la vin montoi, cun abunde da eblezoi por halti en vin gasteio. Ien ca ien glasetto da vino ja ne povas damagi la bon staton, se oni poste heimen veturas de nove per tramo.